13 Melek'ten merhaba. Ee, geçen hafta söz verdiğimiz gibi bu haftada geçtiğimiz sene gün yüzü gören alan kayıtları arasında gezineceğiz. Ee, dünyanın her yerinden toplanmış sesleri hem şimdi hem de şimdinin alternatifini gözeterek bir araya getiren Oxford menşeli kolektif Stephen Memories'in farklı dini mabetlerden alan kayıtlarını içeren Sacred Spaces çalışmasıyla başladık pro programımıza. Ee, kulak verdiğimiz eser Alex Hehir'in Myanmar'daki tapınaklardan topladığı çan sesleri etrafında ördüğü Falling Gongs idi. Ee, sırada alan kayıtları mecrasının en üretken isimlerinden Avustralya doğumlu Londra sakini Kate Carr'dan iki eser var. Ee, ilki müzisyenin hayatındaki bitişlerin ve kırılmaların ardından geride bıraktıklarını hafızasında asılı kalmış işitsel ipuçları aracılığıyla andı. Endings kaydından Bridge. Ee, ikincisi ise dünyanın çeşitli yerlerindeki farklı kimliklerdeki yerleşimlere yaptığı gezilerin işitsel seyahatnamesi niteliğindeki The Story Surrounds Us kaydından wind turbine recorded in Vase, Vélez Blanco, Spain. Sıradaki iki parçada kentsel mekanlarda bulacağız kendimizi. Ee, ilk olarak yer vereceğimiz kayıt Katarina Clement'in 9 hafta boyunca Belgrad'ın işitsel bir haritasını çıkardığı, karnavallardan basketbol sahalarını, trafik ışıklarından hayvanat bahçelerine gezinen ve şehrin çeşitli yüzlerini yansıtan Peripheries albümü. Ee, bu bir sekansın ardından Berlin Collins'in New Mexico eyaletindeki Taos kentine odaklandığı insanoğlunun coğrafyaya henüz adım atmadığı dönemlerden teknolojinin tabiata meydan okuduğu günümüze kadar işitsel bir tarihe tekabül eden The Paseo Recordings kaydından To Cohabitate gelecek. Thank you. Seçkimiz dümenini sanayiye ve teknolojiye çeviriyor. Ee, ilk olarak bir yay fabrikasındayız. Ee, Fred Halliwell'ın yayınladığı Springs kaydı mikrofonu üretim sürecine, zanaatın tarihine, makinelere, ustalara, çıraklara, emekçi şarkılarına ve elbette yay seslerine çevirmekte. Ee, bu albümden bir sekans dinleyeceğiz şimdi. Ee, ardından verilerimizin dijital bulutlarda saklandığı günümüzde uluslararası veri merkezleri ve onlara güç veren enerji istasyonlarına dair bir belgesel olan The People's Cloud'un müziklerini yapan Matt Parker konumuz olacak. Ee, Parker'ın işi çok zor olmamış olsa gerek. Ee, etrafımızı çevreleyen teknolojik uğultuları tekinsiz drone manzaralarına çevirmiş. Bu kayıttan da KEF 201C'yi seçtik. Just things move on too fast. Because when that phone goes, you just don't know what's going to happen. You know, somebody might come on and say, got a panic on, you know. And, and so your day, you can't sort of say, well, I know what I'm doing all day tomorrow. Times we don't know where they go, so it, it's surprising probably where they do go. But I mean, there's, there's that many varieties of springs. They're not. Most people, when they're talking about a spring, they don't know whether it's a tension spring, a torsion spring, or a compression spring. They just say, "I want a spring, and it measures this." It's hard for Joe Public to describe a spring. People think a spring is a spring, and it, it's either a bed spring or springing a pen top, or or a car spring, you know, that's on the suspension. Them are the sort of type of spring that people will, will, will try and describe to you as a spring. If you say you're a spring maker, or oh, do you make bed springs, or, or oh, do you make springs for cars, or do you make springs for pen tops, that's the three that they think. Whereas the percentage of springs as out in the world them three items are probably only 0.000% of them. Unfathomless, e, Brüksel menşeli tematik alan kayıtları konusunda uzmanlaşmış bir etiket. E, geçtiğimiz senede üretken bir dönem geçirdiler. E, seçkimizin bu düzlüğünde etiketten gün yüzü görmüş çeşitli kayıtlar arasında dolanacağız. İlk konumuz Louisville müzisyen Tim Barnes'ın davetiyle şehre gelen ve bir mağaranın içinde konuşlanan Chicago'lu üçlü Haptic. E, ışıktan kaçan yaratıkların hışırtılarının ve duvarlardan sızan suların belli belirsiz seslerinin hissedildiği, müzisyenlerin adeta mağara ile muğlak bir diyaloğa girdiği Ten Years Under the Earth kaydından bir sekans dinleyeceğiz şimdi. E, ardından Richard Brazinskis ile Raitis Upenz'in terk edilmiş bir bira imalathanesinin metalik uğultusunu belgelediği Alderis albümünden bir kesit gelecek. Unfair etiketinden devam ediyoruz. Üç konumuz daha var sırada. E, konuklarımızın ikisi bizlere birer adadan sesleniyor. E, Five Elements müzik mahlasıyla müzik yapan Sergey Suhovic ekipmanını biraz sükunet umudu ile Hırvatistan'ın koyları ve plajlarıyla ünlü Lokrum adasına götürmüş. Ancak albümün teması insanlıktan uzak bir lokasyon bulmanın ne kadar zor olduğuna dönüşmüş. E, diğer ada seyyahımız ise Stefan Marin. Yeni kaydı Serendip Rhythms adını Sri Lanka'nın eski Farsça isminden almakta. Ee, kayıt zaman zaman dinleyiciyi dingin ırmaklar ve tropik kuşlarla baş başa bıraksa da insan etkisi bu albümde daha da baskın. Ee, bu iki kaydın arasında ise yarım saatlik yekpare bir eser olan Emergences yayınlayan Belçikalı Ludovic Mederi'nin su ve deniz odaklı alan kayıtlarından kısa bir kesite yer vereceğiz. කොයිය කොහේ බා? ඕ ඕ කොහෙද? කොහෙද? හිඳ. අරියා හිඳ. ඈ? ගණන්ලා ඉන්නේ. ඉවරයි මට මම කතාරියක් දීලා මම. නැත්නම් අවසරය ගන්න නැහැ නේ. අවසර දුන්නා. Bu geceki seçkimize çan sesleriyle başlamıştık. Kapanışı da yine çan sesleriyle yapalım ve Almanya'nın Ulm şehrinde bulunan bir zamanlar dünyanın en yüksek yapısı ünvanına sahip olup halen de dünyanın en yüksek kilisesi olan Ulm Katedrali'nin çan seslerinden nefaset sahibi uğultular damıtan Andreas Uzenbenz'in Bells Breathe kaydından Study 3 ile veda edelim. Ee, program kayıtlarına 13melekradio.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.